dijous 3 de gener i hem entrat de cop a l'any 2013. Afortunadament, perquè han passat una fita quasi, quasi definitiva. Ja fa diverses setmanes que estem xerrant de la fi del món, però encara som aquí. Diuen que definitiu només hi ha una cosa, però avui en dia mos atrevim a dubtar de tot. I per això mos hem reunit en aquesta tertúlia amb distintes persones per posar en dubte totes les coses que sentim quotidianament a mitjans de comunicació i altres idees que potser no arriben a tenir tant de ressò, però que reivindicarem des d'aquí. i d'avui, com cada dia, tenim distintes persones convidades. Tenim una Macarena. Ara sí, crec que ja se, se te sent. Com estàs? Molt bé. Se me sent ara. Ara se te sent. Perfecte. Gràcies per venir. Tenim en Gustavo Frías. Hola, com estàs, Pere? molt bé, Gustavo fins avui encara no, no havia aparegut per aquesta tertúlia, encara que l'havien convidat altres vegades. Ell ve com a explicar-nos un poc el projecte de Centre de la No Violència. Sí. Molt bé. Tenim també en Mireia. Hola, bon vespre. Que en aquest moment eh, podem dir que és periodista... Sí, eh... sense de fer feina, però sí, la professió hi és, no? Clar, i com que no fas feina de periodista, vens a les nostres tertúlies. Sí, que és com bé, és com continuar fent feina, gairebé. Quasi, quasi. Per aquí t'ho passaràs millor. <laughs> I tant, estic segura. I a més tenim a Cristina que du el control tècnic de la taula. Bona tarda a tots. Bona tarda. I tenim en, en Carlos. Com estàs? No hem res. No hem res, però bé. S'ha <laughs> sentit italià. <laughs> Molt bé, Carlos. Eh, res, supos que mos hauràs preparat qualque cosa com cada, com cada dijous. És a dir, que podem començar amb... Men, perdoneu, me diuen qualque cosa? No, me gustaría preguntar si todos eh, nos comunicamos en catalán en esta tertulia. En esta tertulia cada uno habla como quiere. Tots es... mos comunicam. Som bilingües. És una cosa que, que de vegades hem aclarit i, bueno, digamos que no se va a censurar ningún idioma. Me parece muy bien. De momento, al menos. Perdón, el inciso era sobre todo por la comprensión. ¿eh? Ah, no para que se exprese en catalán, sino si lo comprendía. Sí, sí, claro, claro. Sí, eso bueno, nos, pasa a muchos que vivimos acá en Palma por un tiempo que lo entendemos, pero no lo hablamos. Claro. Apunto, que en esta tertulia siempre se habla el lenguaje universal del amor. Exacto. Oh. Y ya sin más dilación damos palabra a Carlos con su sección Springfield. Venga, pues vamos con Springfield. Vaya petardazo acabo de pegarle al micro, eso me encanta. Bé, doncs, eh, aquesta festa, eh, bueno, hem dit que no s'ha acabat el món, però sembla, semblaria que sí. Jo no sé si estem vivint en Matrix perquè tenim una notícia guapa, guapa, fina Filipines. Pere. Pere mio. Men, com és això? Doncs pues com és això, te, te començo a dir. La primera, i, i jo no sabia per quina començar, però avui començaré per una que me fa molta gràcia, i és que pinten de Batman l'escultura de Fraga en Cambados. Pobre home pobre home, però, bueno, pobre home, ja m'agradaria jo ser, ser Batman, vull dir, perquè ell pensa que estava... Ho havien fet com d'aquests que es cancien sa sidra, saps? Ja, ja. Però d'això a, de a Batman ha habido una mejoria, jo crec, ¿no? És el que jo de abans de que no se respecta seient major. Perquè, <laughs> que, que, que ja no és que sigui una persona major, sinó que... Eh, però aquest senyor viu o...? Aquest, no. no, aquest senyor va morir. Crec que ah, se va morir, <laughs> no? no fa molt, no fa molt que va morir, però sí. No, és que era difícil, eh? Crec que va ser el dos... ja. Juraria que va ser el 2012. Bé, 2011 o 2012. Pues l'han pintat de, de Batman. He de dir que l'escultura eh, donava per, per fer de Batman, eh? Vull dir, perquè duia la capa i tota negra i tal. Vull dir que el tio que ho va fer, a més ho ha fet bastant bé i pens que és dels millors Batman des de Michael Keaton, eh? de... S'ha de veure això, però has de penjar una fotografia a la pàgina jo... web de Radio Tortuga, si no, no, no, Yo no ens acabarem de creure. Espoleo la curiositat de nostres oyentes. Aquest senyor era, era, era, quan estava viu, <laughs> a menys és que encara està viu. Home, esti, esti, que no, que eh, no. Estío, oh, vull, claro, a lo mejor esto es un mensaje que nos están enviando, ¿eh? Vull pues dir... No necesitaba ni capa ni res, eh? No, no, el tío era un caballero oscuro, però en traje, però Total. caballero oscuro, eh? Home, els tenia ben posats, no? Vull dir, dir... Jo el veig amb la capa. Sí, per dir d'alguna manera, eh? Amb una capa no sé, però amb el, el uniforme de la falange jo crec que el vaig veure una o dues vegades, també, eh? Però bueno, passam a una altra. Uh, eh, aquesta tenc un, una estima personal en aquesta, en aquesta notícia i és que el Reino Unido, i atenció perquè vull puntualitzar que aquestes notícies són, són totes veritat, vull dir, no, no, hi, no hi ha cap que m'hagi inventat. I pues, el, el Reino, estan contrastades, eh? El Reino Unido ben preparat per a luchar contra una invasió zombi. Està molt bé. L'altre dia Cristina va dir, tu que creus en zombis? Jo li deia, no és ni creer ni no creer, jo solo no niego la evidencia pasa. Cuando las cosas son, son. Que li demanin a en Miguel Blanco. Que li de... <laughs> Des d'aquí li enviem... Te'n mors de por. Una abraçada del nostre company Miguel Blanco. Bé, idò, doncs, eh, això que sembla, que sembla, que sembla una, una xorrada que m'he inventat ara, resulta que el Ministeri de Defensa del Regne Unit, eh, l'altre dia xerrava d'aquest tema, i va confirmar que és una de les possibilitats que considera la invasió zombi. I, a més, puntualitza que s'han fet les reformes oportunes per poder fer-li front en aquesta, en aquesta possibilitat d'una invasió zombi. Jo crec que s'haurien de preocupar de les coses més, in, més immediates com l'ecologia o el terrorisme, però bé... Eh. Hombre, jo l'aplaudo, eh, de totes maneres, perquè, vamos, el dia que corren los zombis ja veràs com te acuerdas, eh. <laughs> Anirem tots allà es que a enfonsar-la. Jo no sé si existeixen, Mira, però que fan por... <laughs> No sé si existeixen, però que fan por, fan por. Eh, mos han de però talli un poc d'això. Hombre. Eh? <laughs> Jo crec que hem vist moltes pel·lícules de Hollywood. bé, bé. Bueno, jo te podria donar un parell de retalls de premsa que mos, mos donen, vull dir, donen entendre la necessitat d'estar preparats. Eh? Jo claro no sí. digo que jo... vamos, jo soy prudente simplemente ¿eh? y miro cuáles son las salidas cuando entro en un edificio, nada más. Bueno, pasamos a la siguiente. Esta también me hace mucha gracia por mi pasado oscuro en el colegio donde fui apedreado por llevar aparatos. Y dice, se pone de moda la ortodoncia falsa. Yo pensaba que no riverían, pero sí, hemos arribat. A Tailandia, Indonesia y la China es un símbolo de riqueza y de estatus. i bueno, els fan de... A més, ni siquiera els posen els dentistes, vull dir, ja van a, un, una tenda i li posen això, i li posen els fan de colorins, per entendre, entendre molts són els, els clàssics brackets. Vull sí, dir, no, sí. No se pon, el, paladar, el paladar encara no s'ha posat de moda, però els brackets sí, i els fan de colorins i estampats. Lo que se deia... És com un piercing, un piercing a la dent. Sí, que eso no, me duele bastante. es que tener una caries. No, ese trozo de jabú, ese que ha pegado, eso, ¿cómo es? No, pero si te, fijas, si te fijas, tiene un punto que brilla y es un diamante, dices. Bravo. Eso que dan eh, el tretens de pero ahora me es fashion, no? ¿Cómo es esto? El Scalestric. ¿Qué le pasa al Scalestric? <laughs> el Scalestric el audiente. Ah, ah ostras, mira, eso. Jo, jo és que era, per favor. era més de, de l'altre, no? Escaletri no, com eres l'altre que no era Calestri que nunca triomfó? Esto es como eh? i tal. Jo tengo l'altre. otro. És que sí, n'hi havia sí. un altre. Eh, Sempre n'hi ha un altre. Bueno, jo tenc aquest. Vale, vale. Bueno, pues esto es muy bonito. No me caen jo pareix que no tinc perquè... cap escalèxtric, no, no coneixem ni l'escalèxtric no. ni, ni, ni l'altre. Jo m'estic recordant d'aquesta moda que ara duen els modernos, de dur ueres de pasta però sense, sense, sense vidre. Exacte. Perquè queda bé. Mm. Jo m'he trobat, jo trobat sí. més d'un. Em diu, no, és que no em hacen falta les gafas, però queda bien las gafas de pasta con, con sin, sin graduació. O gent que, que les du, o gent que les du exacte, amb, sí, sí, amb un, amb sí, un, amb un, un vidre, vidre, o un, un vidre no graduat, o ja, que es posaven de moda aquelles, aquelles ulleres de sol que no protegien de res, eren sí, de colorins. Amb i els vidres el el vidre de les taronges. Por o... favor, però Esto si es como, es... Com los colegas que aparcan en, en minusvalios y salen del coche cojeando, ¿sabes? Vull dir, són d'aquestes coses no? que passen en el món i que ells pensen que, bueno, és, que ells pensen que és el més digne que hi ha. Saps? Jo sempre duc unes crosses en el, en el maletero del cotxe, per si un cas. Claro, no, per si, no, per si, per si trapo un minusvàlid. Home, quin remei, no, clar. No, que és broma. Ai ells se'n van a dormir, vull dir, aquestes persones se'n van a dormir i quan estan a punt de dormir diuen jo estoy satisfecho, ¿sabes? Com jo soy una persona 100, ¿sabes? Perfecto. Bueno, venga, anem una altra. Regalan pasajes de avión a quienes acepten viajar desnudos. Mm -hmm. La pregunta és, a on poden viatjar? Ai, pues això no ho sabem. Doncs mira, precisament són viatges... Perquè ens, ens ho podem pensar, no? Sí, perquè com. no... és... Hombre, però tu t'imagines que anar, anar nu a... Vull dir, viatjar d'aquesta manera a segons a on pot ser un problema. Vull dir, tu te'n vas a, a Noruega fa una mica de fred. Claro, y te bajas y ahí tienes, señores, dos cacahuetes, ¿sabes? La cosa ya no impresiona tanto. Tú te vas, ¿sabes? Bien armado, te sientas tan satisfecho y luego, ¿qué? Te bajas ahí y te la marinera, ¿no? Te haces cubitos. Bueno, pues això eh, són unes línies comercials que organitzen viatges al Carib. I si tu apuntes que, que vols viatjar nu, te, te regalen es, es passatge en primera classe. Hi ha una possibilitat i és que te pots, eh, pots tirar enrere enmig dels viatges si te fa vergonya o algo i te donen una, una tovallola petita perquè te la posis i has de pagar una part proporcional, proporcional de, de viatge. Però si no t'ho regalen, si vas en, en pelota picada te lo regalen. Però te treuen de la primera classe? o No, no, te dejan classe? ahí, claro, por supuesto. t'has que... de despullar dins l'avió, no? Perquè per l'aeroport despullat m'apareix que deu ser com il·legal. Pues és una bona pregunta. No? Deu ser, arribes a l'avió i fas zup! Pues es una buena y cuando tornas a sortir, te torna a posa. También te digo una cosa, yo no querría ser el tío que va a sentarse después de que se levante el tío en pelotas, la tía en pelotas. ¿eh? Ahí tiene que quedar un posito, como sean de estos de primera clase, como de cuero, ¿sabes? Mm. Oh, Dios mío, cuando se levantan y se le raca, ¿sabes? Mm, qué rico. ¿Conocéis el cuento del traje del rey? Ay, sí, claro. Sí, del emperador. El, traje del emperador. Sí. Bueno, que és una bona manera de viatjar al Caribe, eh? En nostra vull societat dir, tot és possible. Eh. Vull dir, bueno, no ho sé, és, és econòmic, que això avui en dia la pela ja sabem. Bé, hi ha molta gent que reivindica que puguem anar despullats pel carrer. I, I si a més és gratis... Per això, llavors, hi ha aquestes persones, jo crec que cap problema, eh? Vull dir. Seria més coherent que viajaran a Brasil, así te bajas en pelotas. pelotas es un estado... Pues... Pues sí, e, esto y la psoriasis me parece que es una combinación preciosa. Ay, ay. You are disgusting. Bueno, ¿algún otro comentario, compañeros? ¿Cómo, está? ¿Qué Bueno, pues vamos a por, a por otra y ya con esta y otra más, si me lo permites, acabamos. Y es que inventan envolturas de papel comestible para hamburguesas. Que yo digo, por fin. O sea, por fin el sistema ofrece soluciones para el carpanta medio ciudadano. Pues me ja molt bona idea. Jo me sembla... Te comes el paper. Meravellós. Claro, claro. però no només per les hamburgueses, és que per tots els envasats. Que hi mejor... O sea, sí, ja, el paper que l'ha tocat aquella senyora que, no? que, que tampoc va ni amb guants ni res, que tu t'ho fiquis a la boca. Però tot és substància, no? tot, tot és... Tot, tot, tot, tot... Va, Clar, sí. perquè no a, a, la fi, tot el que està viu se pot menjar. yo te digo una cosa, a mí me, das la hamburguesa vegana, se entiende. Eh... coche siempre eh, lo sacadito pelo. Bueno. Pues eh, sí, aquí me parece que ya habrá un front, un front común contra... Muy que alimenta, no? A mí me das la hamburguesa, vegana, se entiende. Y me la das con papel, oye, y las patatas fritas que me ahorro, ¿sabes? <laughs> digo, ¿eh? Yo como solución lo veo bien. Sí, además, este, bueno, por lo menos te ofrecen algo comestible. Claro. No, el problema, el problema de todo esto es que hay, tenemos un problema de residuos. la, gente compraría la hamburguesa por el papel. Exacto, exacto. En Sonreus ya no sabría, se podría importar mucha más basura. Porque como ya no, no se recogería papel, Claro, es que sería, un plato, sería maravilloso, que sería un plato en sí mismo, ¿no? O sea, la hamburguesa y con papel, sabor, vaya usted a saber, ensalada emperador, ¿sabes? Fantástico. Mm. ¿no? Pero bueno, vamos con la última y así Pere ya no, ya no me obligará a salir por la ventana. Eh, esto es una pesadilla logística que me ha hecho mucha gracia y es que, dice el titular, le obligan a deshacerse de sus palomas mensajeras, el ayuntamiento de su pueblo, pero no puede porque siempre regresan. Ay, por favor. Son muy fieles las palomas. una història de terror, realment, eh? Imagina't aquesta pobra família, que, además, Ostres. segur que anaven recoint els, els colons que se trobaven que estaven malalts, i, oh, i ja aprofitaven i li feien pues, aquest curset de, de, de missatger i clar, els coloms ara no entenen que els vulguin treure i, i, i els varen denunciar explica'ls i tu els coloms claro, estic feliç Imagínate con les... Bueno, con lo que... Bueno, sí, sí, claro. I és que obliga la gent a fer el que el no pot fer. Exacte, vull que, dir, això, és, això és absurd, no? L'Ajuntament sí. l'obliga eh, a desfer-se d'elles, però clar, evidentment, els colons no els pot demanar per favor que no tornin, no? I tornen sempre. Fins i tot, aquest bon, bon home eh, s'ha anat a 150 quilòmetres del seu poble, això és Anglaterra, per intentar que no puguin tornar. Ah, s'ha mudat de casa? No, no, els ha duit en els colons, que ah. són 20, els ha duit a 150 quilòmetres de casa seva per veure que no tornin. I encara així tornaven, no? Clar, l'Ajuntament ara l'està amenaçant eh, posar-li una multa supergrossa per no haver fet el que els havia demanat, però clar, és impossible. Ai, és que després acaben com aquella pel·lícula d'en Hitchcock, que s'ha de los pájaros. Los pájaros. Comences, comences a, a, a, a, a, a, a, a, no, a doctrinar comences a preparar colons per mm, mensajeros i tal, i, sí. i llavors resulta que, que te, te envaeixen. Se'ls se gira un, un dia a pilota i mira. Claro, i si te comen, què? És es que, claro, és es esto. Sí, esto, nosaltres, els vegans, sabem molt d'això, perquè un dia me record fent un acte promovent el veganisme, jo me record una senyora que mos deia és que si no matam els conills, molt menjaran. I eh, aquesta senyora ho tenia claríssim, no? En el seu subconscient, ell s'imaginava... Sí, si, si no els criam també se'n claro. moriran, pobrets, ells, eh, no n'hi haurà tants. Ells s'imaginaven un, un exèrcit de vaques que mos, que mos, que mos inveien i mos menjaven. La venganza ecològica. La venganza. Quina gràcia, no? I, I bueno, amb això... Riete de los zombies. I de, jo crec que... Clar, l'ejército británico s'està preparant també per això. Eh, amb aquesta secció, si encara mos deixa... Sí. Jo vos deix, no només vos deix, sinó que vos deman que acabem. <laughs> Molt bé, amb aquesta doncs, secció. bé, la nostra secció d'avui de Hard Hangout. Yendo un week en el de Damián Tenía urgencia de hablar con el man. Caminé porque pinche mi van. Vi una mina de la que soy fan. Una que sale por el canal Sony. En una serie que está con un pony. Y en mi casa del barrio Marconi. Siempre la veo tomándome un Johnny. La saludé pero me echó flea. Porque el programa era en MTV un spot de Carefree y un jingle de los Jeans Lee. Le dije a mí me gusta el rock, pero quedó en estado de shock cuando escribí en una hoja de blog que era más fea que el señor Spock y que se rellena su tien con corne, beef y Y a pesar de que usa Chanel, toma un cóctel con hasta de Shell. El security se puso heavy, era malo pero y me tiró desde la limusín. En el ojo un vaso con gin. Yendo a la casa de Damián, camino por el boulevard. Yendo a la casa de Damián, no sé si es que ya no veo, que ya no entiendo. Porque me cuesta tanto llegar. Cruzando la calle quedé de flash cuando vi dos niñas fumando hash. Escuchaban trash y de clash, jugando a quien tomaba más splash. Y como una vez en un vernissage, me di un ataque de. Radio Tortuga a favor de la salud mental. Eso sí que es verdad Si una cosa tenim clar és que estem a favor de la salud mental. No sabem si eso tiene en aquest programa aconseguim generar más confusión o si posem un poquet de llum. Les notícies d'en Carlos són divertides, si més no. No sé si fan generen molta salut mental o són de persones que no en tenen gent. Perquè en Carlos diu, aquestes notícies són verdaderes. I jo penso, hombre, si han sortit a, a, si han sortit a un mitjà de comunicació mm. oficial, han de ser verdaderes. Mm. No, no se diuen mentides aquí. Bueno, això pot ser o pot ser que no, però també m'interessa veure com aquestes coses que passen cada dia i ho poden veure en els nostres veïnats, vull dir, no fa falta anar-nos molt lluny, són pecat a minuta en comparació amb les coses que passen, les coses grosses que ens governen a tots i que són igual de complicades. Vull dir, això dels, dels colons, per exemple, jo crec que és un reflexe de molt de moltes ratoneres a on, a on acabam caient per una qüestió sistemàtica, per un sistema que, que arriba en aquests punts sense retorn i que encara així és caparrut i intenta sí o sí forçar coses que són impossibles de, de canviar, no? Quantes vegades ens hem trobat amb aquesta reflexió no? en la nostra vida? Pues coses com aquestes passen constantment. Coses com que el Ministeri de Defensa d'Anglaterra s'estigui preparant per zombis, vull dir, són, són coses petites, en comparació amb les coses que ens estem preparant diàriament, amb les Home, coses que la gent li fa Ver... més gràcia la idea, la, la sí. notícia dels coloms, perquè a tothom li passen aquestes coses tan, tan petites, no? Sí, Són molt més properes que no el ministeri. Ui, quan dius ministeri mos pareix que ja no, ja, ja mos hem perdut. Però al final una cosa i l'altra són iguals. Que això és el que me fa gràcia d'aquesta secció nostra, no? Sí, i el tema que, que contaves de, de, de, de los zombis, que no sé quina repercussió haurà tingut, però sí que és curiós que, que, que, que mos surten amb unes, amb unes xorrades que de vegades no sé si, si estem veient una pel·lícula o si hi ha gent que fa feina per, per, per desenvolupar sí, coses així. Perquè els hi el pèl, vull dir que un anglès, jo, si jo si fos anglesa, m'hauria plantat allà al ministeri i què és això? Amb els problemes que hi ha i s'han de preocupar per una cosa que no existeix. Primer arregla la cosa immediata i d'aquí uns anys, quan vinguin, passis pena. Però pensa que els ministeris de defensa han de, ah, treballen han, a molts treballen per defensar-se de, de, de coses. Ja si però coses moment... que, que existeixen, no? Bueno, però ja quan... Mira, ara, ara se diu... Bé, no, no saben cert, no, però... Així hi ha remors, de ovnis, no? Hi ha, hi ha remors de que les torres, des que les torres gemeles sí. eh, no van caure per culpa dels avions. I clar, i si la gent se pensa que efectivament no van caure per culpa dels avions i que els, els, els talibans no són tan dolents, doncs pues, eh, mos inventem els zombis i així podem continuar amb qualque... Però no crec que ningú hagués fet aposta un, un atac. Bé, que els haguessin tirat a terra aventura, però a les 9 del matí i sabent que per allà hi passen 10.000 persones, mm, hem aterrat... ho, ho trobo una mica, no? Hem aterrat a una teoria conspiranoica. <laughs> Què qué pensáis de Eh, bueno, yo creo que, Están, que están teniendo problemas internos, ¿no? Y, sí. ¿Te refieres al Ministerio de Defensa de, los zombies, Fueron los ah. zombies, tú lo sabes, <laughs> claro. Los zombies se disfrazaron de, talibanes. talibán. Hombre, hay quien opina que estas, eh, estos movimientos anti-zombie son en realidad eh, simulacros eh, para el control de masas. No necesariamente zombies, no? Eso es una teoría que he leído yo por internet, no? Eso es plausible. Que digo que s'aprofita aquesta excusa, que a més a molta gent penjada li pareix eh, superbé, perquè hi ha gent que realment pensa que arribaran els zombis, jo som un d'ells, però bueno, eh, això queda entre nosaltres, eh, i aquestes persones li pareix molt bé quan en realitat el que estan provant són noves armes de control de, de masses amb, amb base a una, po una possible revolució social i una possible tornada a... Eh, a històries revolucionàries que ja, que ja han passat en els temps, intentant evitar pues, que aquestes revolucions triomfin. És com un... posar sistemes com de control de, sí, de la població, no? Amb les excuses que sigui. Sí, exacte. Vull dir, millorar la coordinació de les forces repressives per un moment donat d'emergència en la qual un número indeterminat de, de persones hostils en el sistema estiguin en el carrer intentant controlar el, el propi sistema o intentar controlar l'espai públic. Clar, en aquest cas, eh, aquests protocols que estan posant en marxa ja li vendrien bé no? per, per, aquesta, per aquesta situació. I això se pot aplicar a grans manifestacions que, se, que per ells se'n vagin un pot de ses mans, o, o situacions per escudes mm, més organitzades. L'excusa dels tombis, l'excusa dels tombis, és que és això, aquest és el problema, el Regne no? Unit són més originals que aquí a Espanya, perquè en Gallardón ve i te fa la reforma del Codi Penal, tu te manifestes, mm, ataca l'autoritat, dos anys de presó. Uh, estàs ara, hem assistit una nova notícia, estàs ajudant un immigrant, te pot caure cinc anys de presó aquí son més, aquí son més avorrits, aquí son mes... No, que, que somos los chungos, vamos a hacer cosas chungas. Són més clar, també, Som podria, també podria... Sí, no? Jo m'estimo més un, un, allà, un allà aquest tipus de polítics que t'ho diuen tal qual. Eh, jo no tinc escrúpols, si continues fent, te rajo. El manco saps a què t'atens. Macarena, tu has comentat un tema, de, aquest tema de, de la criminalització de, de, de la solidaritat, mm -hmm. que està Mm, segons se diu que, que està inclòs en la reforma de, del sistema um, no sé de quina llei de sa, no és una llei d'estrangeria no? és el codi no sé, ara jo ho he, no el codi penal, ho he llegit avui de matí el codi penal. i han dit això, que l'assistència a immigrants crec que, que en situació d'il·legalitat o, o situació complicada eh, a, a l'Estat mm, pot compondre peines molt greus. Presó, fins xerrant de presó. Penes ara crec que ja, ja n'hi deu haver. Mm. Si tens un, un il·legal a casa teva i ve la policia, m'apareix que no. a tu, no, tu no, no toquen el crustó. No, la responsabilitat és de la persona que està en, en situació il·legal fins ara. El que passa, ara s'ha posat en marxa una plataforma que se diu la plataforma, plataforma Salvemos la Hospitalitat me sembla, eh? uh -huh. o per, per el, la salvació de l'hospitalitat, una història així, de persones que tenen el càrrec, per dir-ho així, eh, eh a altres persones, tenen el càrrec no, vull dir, eh, que tenen a casa seva altres persones que estan en situació il·legal o que són favorables eh, en aquesta acollida i en aquest acompanyament a les persones que estan en situació il·legal. Eh, esto, Gustavo, es una forma de violencia contra La inmigración también. ¿no? Sí, claro. <laughs> no solo contra la inmigración, porque estamos hablando de criminalizar a, la gente que, pues, que tenga un comportamiento, a lo mejor, no sé, en un momento dado como más solidario. Es que la violencia es la metodología del sistema. Es la metodología del sistema. Entonces, en ese caso son los inmigrantes, en otro caso serán otro tipo de cosas. Pero esa es la forma que tiene. Cuando digo el sistema me refiero más bien a la cultura no tanto al establishment, porque son dos cosas distintas. Me refiero la, cultura, es, violenta. Bueno, pero mm, existen las dos partes. La cultura es violenta, pero eh, hay una plataforma, como reacción a esto, hay una plataforma de gente que, como decía Carlos, salvemos, salvemos la solidaridad o algo así. Entonces hay una parte, digamos, que, que está más por los derechos humanos también. Claro, que quieren salir de la cultura, <laughs> justamente. Sí. hay gente siempre que asoma la cabeza. Es decir, esto no forma parte de la cultura. Sí, por, forma parte porque también es lógica la reacción frente a la violencia, que hay una reacción, claro. Yo creo que en, el último tiempo lo que estamos viendo, en los últimos años y, este año ya ha sido muy patente, es que eh, no hay mucho interés por el respeto a los derechos humanos. Hicimos un programa hace unas semanas que era precisamente el Día de la Declaración de, los Derechos Humanos y daba como la gente eh, de Amnistía Internacional y, demás pues hablaban de que era una vergüenza, de que con el tiempo cada vez se le da menos importancia. Sí, claro que sí. sí son, los derechos humanos son pisoteados en todas partes. Es más bien una aspiración a futuro eso de los derechos humanos. Sí, es, eh, pero, pero hace, hace, muchos años que es una aspiración a futuro, sí, sí. ¿no? El problema és ese que... Sí, i sigue siendo. Que a veces nos creemos que... Mm, nos creiem que existeixen i bé, sempre hi ha casos d'aquests que diuen no, no, no existeixen. O sigui, tu els atents, tens molta sort, però qualsevol dia, qualsevol cosa que facis pot ser, no, pot ser mal malinterpretada. No? En tots lados se violen i se pisotean los derechos humanos. Però a la vegada cada a vegades més, més solidaris. No? La crisi ha estat com una cosa que la gent mm, s'ha tornat més solidària i a la vegada més, més racista, mm. no? I ens hem, ens hem polaritzat tots. Abans sí. érem tots classe mitja, vivíem més o manco bé, sí. sí, Catalunya una mica, això dels moros no es veia molt bé i tal, però està com, com, com contingut, no? I la crisi mm. ha fet que tots aquests bé, uns sentiments que teníem allà de dins han, af han aflorat i pentura sí. violentament, no? Han aflorat, sí. vull dir, sa gent que, com, que era molt que era racista, ho diu obertament, sí no? no li fa por, jo he vist comentaris al Facebook I encara serà ben vist, eh? I persones que són amigues teves, que tenen cultura, i dius, sí. ostres, aquesta persona que, home, que té un discurs em surt no? I de què és fruit això? No és que, doncs de és fruit? De que la situación personal que ha viscut ha tan, tan radical que es incapaz de ver y más allá de unas. Yo sí, lo, lo, que he visto es eh, cómo, hablando de la violencia y de la presencia de la violencia en, en el sistema y en la cultura, cómo la violencia a veces ha arraigado en gente que en principio pensaba como tú, que estaba dentro de tu círculo. Y esto lo he visto en manifestaciones. Gente que ante la posibilidad de una carga policial que hace unos meses, a lo mejor, o años, hablábamos de una carga policial como, no, esto solo pasa en los sitios donde hay... Los grises, bueno, los grises no hay, otros. Sí, solo hay problemas, en los sitios donde hay problemas solo hay cargas. No han visto cargas aquí, en Palma, no hace tanto. Pues gente que ante la, <laughs> presencia de una carga policial, mucha gente, yo entre ellas, opto por sentarme y no ejercer ningún tipo de violencia, aunque me vayan a pegar eso es muy no, difícil. Jo no voy a apegar. un de animal, no? Es de defensarte, te un control sobre tu mateix perdí al el que es correcto es seguro. El problema es cuando los que están a tu lado te empujan, no, no, te empujan a la policía y te dicen, son los pacifistas los que están acabando con la revolución, los que están acabando con el movimiento. ¿Qué vas a hacer cuando un policía te pegue? ¿Te vas a quedar sentado? Claro. Sí. Pues ese és el problema. Aquests, aquests dies fins i tot veiem molt de documents que pol·lulen per, per internet i per les reds entre no les persones que són contraris a, a les manifestants, sinó entre les persones que se manifesten en, eh, i en aquests documents se parla del pacifisme com una eina del sistema per intervenir en els moviments revolucionaris i en els moviments de canvi eh, per evitar precisament aquests canvis. No? És curiós com eh, realment la separació entre les persones afavoreix, eh, evidentment, a la perpetuació d'un sistema injust i com aquestes eines sempre apareixen en els moments en els que realment les persones s'haurien d'unir en les diferències que tenen. Vull dir, els pacifistes amb els que no ho són i viceversa, no? vull dir, amb un respecte comú cap en el canvi que tots volem. No? Però sí que és, és veritat que, que jo darrerament ho he vist, jo mm, me considero una persona pacifista que a més ho, ho té com a principi de vida i, i és curiós com els meus mateixos companys que fins ara convivien en jo en ser unes idees similars, no de pacifisme però sí més o manco de canvi eh, ara quan mos veiem en aquestes situacions, me consideren ja no tan sols una persona que, que pensa diferent, sinó una persona que és eh, contrarrevolucionària, que és algo que fa, mo fa molt de temps que no sentien Perquè en aquest tu vas, país. tu no? vas a poc a poc com una tortuga, i ells, no? la violència és, és acció-reacció. No? És, tens la sensació que si guanyes una batalla violentament, realment fas una passa endavant, i si la guanyes específicament mm, et quedes al mateix lloc o no està que no està ben vist, no? Que la persona valenta, cony, és la que fa la violenta, la pacífica, puf, mira, què passota que és, no? Vull dir que estan pagant aquesta persona i se, queda, lo... i se queda assegut, quina vergonya. És el que deien l'altre dia, la cultura de los cojones, no? Que tenir cojones. <laughs> Sí, sí. facis el que facis, no no importa, no importa tenir cojones. si tienes cojones para enfrentarte a un policía, para pegarlo incluso, para agredirlo, pues eso es que tienes ganas de que llegue el cambio, de qué tal. Pero si decides no usar la violencia, eh, vas a acabar mal porque no vas a conseguir nada y tienes que defenderte. Ojo, cojones, no he entendido como una eh, característica de valentía, porque eso todos los que estamos aquí creo sabemos que el pacifista activo, ¿no? porque el pacifismo activo, la rebelión pacífica como algo activo existe, ¿no? Pero, eh, sino como algo animal, ¿no? O sea, aquí buscamos la respuesta rápida, contundente, como algo ya que es un valor positivo, un ítem a, buscar, a perseguir y tal. Y, es curioso porque también los que estamos en el lado de pacifista consideramos que evidentemente la violencia sí es una herramienta del sistema, ¿no? <laughs> Sin embargo, eh, no conozco por el momento a ningún pacifista que considere enemigo a aquellos que ya no digo busquen la violencia, pero sí que vean las cosas de otra manera, ¿no? En cambio, si estas otras personas nos consideran, y esto es lo que para mí me sugiere alarma, ¿no? Eh, nos consideran enemigos, ya no personas diferentes, ¿no? Y esto yo creo que es un peligro en esta sociedad nuestra y en estos momentos en los que uh, precisamente estamos buscando cambios. la revolución siempre se fet desde de la violencia. ellos es como... Ellos no confían que esta revolución funcione, no? Yo creo que lo que nos está haciendo falta es una reeducación social, ¿no? Aprender formas no violentas y aprender que, el pacifismo tiene un poder enorme, enorme de cambio. No sé si Gustavo quiere hacer alguna aportación. Yo me quedé un poco pensando en lo que hablabas, ¿no? Que eh, anteponías cultura y establishment, que luego si quieres desarrollarlo o si quieres explicárnoslo, a mí me, me vendría muy bien. Sí, bueno, es un punto de vista, ¿no? El hecho de que vivimos en una cultura violenta no solamente el, régimen, ¿no? Porque a veces esa persona que está reclamando por derechos, pero por ahí ejerce la violencia de alguna manera, en su casa, con su pareja, y no la ve. Hay mucha violencia que no se ve. Mucha violencia que no se ve. <laughs> Este, la verbal, pensaba, por ejemplo. Por ejemplo, psicológica. Hay mucho. Yo considero, a lo mejor exagero un poco, pero considero que una persona que está ocho horas este, en la caja de un, de un supermercado haciendo bip, bip, bip, eso es violencia y no la vemos. Al contrario, nos alegramos porque tiene un trabajo. <laughs> sí, sí. Entonces, el encare de que es una cosa cultural tiene su, su trastienda, no? que ya otras clases de violencia y no veiem la, la, la animal, no? siempre sí, la violencia de género, que es que es dura, o la de la policía, pero la violencia verbal, o aquesta que es la psicológica, això vamos mm, vamos fa, mal, no? Porque un cop, un cop mira, al cap d'una estona el cop ya ha passat, però un insult o... te t'arriba més. Yo estoy de acuerdo con Mireya, ¿eh? Hay muchas formas de violencia y no siempre son con un palo, ¿no? Porque la desinformación, la educación incluso se utiliza, ¿no? Como una herramienta, eh, vamos, que, que, impulsa, ¿no? A, la, a nuestra sociedad, a la violencia. Claro. Hay muchas violencias. Sí. Hay un amigo mío que tiene una idea de hacer un álbum de fotos con, que se va a llamar La violencia que, no vemos. Entonces, por ejemplo, una foto de una pirámide. Uno <laughs> dice, qué linda la pirámide, pero sí, pero uno no piensa ¿Cómo se en, El, sacrificio humano que hubo para levantar esa, cosa. Neruda se acuerda de eso cuando habla del Machu Picchu, es interesante. Neruda ve el Machu Picchu, pero él recuerda y habla de goterones de sangre que caían sobre esas piedras para construir. Esa, como que es otra visión, ¿no es cierto? Este, uno ve, claro, todas esas obras y piensa en lo fantásticas que son, pero no piensa en el sacrificio humano que hubo detrás de eso. Como que no considera esa parte de la violencia. Nuestras plazas están llenas de monumentos y son todos guerreros, por ejemplo. Y la avenida principal no es Jonas Salk o el inventor de la penicilina. Este. No, son siempre héroes militares. i eso no lo vemos tampoc. Sí, Nos de pintors, de, els escriptors no els hi fan, els cineastes no, no els hi fan escultures tampoc, eh? com a molt els hi posen el nom allà i la mà. Però... I los nombres de les calles, les principals... Ah. Entonces, todo eso forma parte Bé, de la cultura fet, i no la vemos, no? Aquí s'ha fet una mica de canvi, no? Tots els noms de personatges militars, això, s'ha intentat canviar per persones, vull dir que el nom dels carrers potser és una cosa molt simbòlica que mica en mica mola a poco a poco, pero se ha conseguido, No? Bueno, poca, cosa, una cosa simbólica, pero que realmente tampoco no va, no, más allá. Y, después, este, porque uno puede hablar del establishment, ahora hablando del establishment, pero ¿dónde se educaron? ¿En Marte? No, se educaron en la Tierra. Una forma de ver la, la, cultura que no comprende esto de la violencia es que no existe la materia no violencia en la educación. Mm. Així de fàcil. Bé, existeix. Existia aquesta assignatura que era Educació per la Ciutadania i l'hem llevada, bueno. l'hem llevada perquè era la cosa més... Però específicament la no violència no és una cosa que s'aprèn. Però jo crec que sí que existeix un... que això és lo curiós, no? Existeix un cert valor del pacifisme i de la pau que en teoría, y aquí es això lo el en teoría sí que impera y en teoría es considerado el mes el más excelso de los valores y el que debería eh, llegar a todos. Sin embargo, luego observamos que no es en absoluto lo que se potencia y como decía el compañero, no es en absoluto lo que se ensalza, sino todo lo contrario. Mm. Me llama la atención esta sociedad en la que se habla siempre de lo imposible, de la paz, pero luego a la vez se considera que es el objetivo a seguir, sin que nadie ponga ningún recurso para llegar a ese objetivo, ¿no? O sea, consideramos que hay que ser pacíficos, consideramos que la violencia es lo peor y sin embargo luego, aunque tenemos ese discurso políticamente correcto, luego a la hora de la verdad no lo aplicamos en absoluto. Y luego a la hora de la verdad, cuando conducimos el coche, nos dedicamos a ponerle todas las cortapisas posibles al tío que hay de al lado y si es posible en algún momento salir del coche y darse de trompadas, pues tanto mejor para imponer nuestra opinión sí y para imponer tal. Eso sí que es violencia. Es, ¿eh? en un és coche comienzas a sentir como el conductor está... Oh, quin, quin, claro, clar, pero... el copilot, yo me poso nerviosísima, pero claro, no estic en el lloc del conductor. El conductor aquest, aquest... és violent, és una situació molt violenta sí. i molt quotidiana. Aquestes dues coses mm. conviuen mm i aquestes dues sí. coses eh, estan plenament justificades a la nostra societat. Per tant, <clears throat> jo considero que el pacifisme realment no és ni més ni menys que una, una opció de coherència personal amb un procés de progrés de la nostra societat. Molts consideren moltes vegades un grans revolucionaris que pensen en, en els nívols i que són utòpics, quan en realitat som els únics probablement que estem intentant aplicar allò que hem considerat globalment tots junts que és el més adequat. No? I això és algo que també me crida, crida moltes vegades l'atenció, no? Ja, quan tu dius, um, li donem molta importància a la pau, El veure, li donem molta importància i per això feim exèrcits que són mm. forces de pau i feim invasions humanitàries com les invasions que s'han fet a Líbia i que ara... Bé, la pau el tema de és un poc La pau que cercam ara és el silenci. La pau que cercam en el carrer és els carrers nets, buits. Això és la pau que nosaltres creiem que, que és la pau, però la pau és una pau que hauria de ser diversa, que hauria de ser cridanera, que hauria de ser plena de veus i plena de moviments i fins i tot en persones que, que, persones que debaten con, con mucha intensitat, i eso es paz també. ¿no? Lo que no és paz és, sin embargo, lo que ellos pretenden. Ese immobilisme no es paz en absoluto, me parece a mí. Nos estamos poniendo un poco profunditos, ¿eh? <laughs> Estamos filosofando un poco, ¿no? Como diría. No sé si era Krishnamurti el que decía, hablando de profunditos, que mm, le preguntaban cómo, cómo nos dábamos cuenta que estábamos en paz, ¿no? Porque, claro, ¿qué es la paz realmente? Y él decía, bueno, si te da alegría, si te hace sentir bien, es, la paz, ¿no? Claro. Por eso coincido con Carlos en que tendríamos que, generar una sociedad donde estemos todos incluidos. sí. Y eh, antes cuando hablábamos de violencia se me había ocurrido también que, eh, entrando también en, un concepto algo más filosófico de lo que es la violencia, si hay una violencia en positivo, como una... De hecho hay una violencia, digamos, natural, ¿no? Una transformación violenta de las cosas. Y si, entonces, si se puede hacer esa diferenciación. No, bueno, lo que pasa es que este, una cosa es la, violencia de la naturaleza. La, violencia de la naturaleza nosotros, como no vemos una intención, ¿no es cierto? Porque claro, no le llamamos violencia a de la naturaleza, porque no vemos una intención, pero el ser humano no entra dentro de ese, porque es un, un ser intencional y que puede elegir. es fuerza, no es violencia sino que es la fuerza de la naturaleza, no, hablas no de la violencia de la naturaleza. Pero se podría hablar, pero no se le puede atribuir una, intención. Mm. Y al ser humano sí, porque puede elegir. Entonces, al poder elegir, podemos exigirle que elija otra forma de, de transformación de las cosas. Y después, en cuanto a las revoluciones violentas y todo eso, bueno, podemos ver la historia. Gandhi decía este, lo que se consigue este, con violencia, solo se mantiene con mm. violencia. Y es verdad Es verdad, es muy difícil hacer un, cambio violento y después no utilizar la violencia para mantener ese cambio. Creo que hay un capamiento mental bastante importante en muchas personas, o sea, un estar capado mentalmente. Para muchas personas que consideran que cualquier ruptura y cualquier cambio es violencia. Y eso es un peligro, ¿no? porque la violencia es un concepto que fácilmente se extiende para poder eh, acusar a las personas que piensan diferente y acusar a cualquiera que quiere algo diferente, pero eso no es violencia. O sea, quiero decir, la radicalidad que hoy en día está tan denostada es ir a, un concepto eh, genuino e intentar aplicarlo, ¿no? y sin embargo eh, nos dejamos llevar habitualmente por eso. ¿no? por creer que simplemente las personas que quieren cambios son violentos, ¿no? Entonces eso los movimientos sociales muchas veces se les tacha de violentos simple y llanamente por negar las cosas que están establecidas. Y eso, claro, es un gravísimo error. También es verdad que hay muchas personas que, bueno, les da por personalizar movimientos y darles atributos humanos y también por personalizar y humanizar a mm, fuerzas de la naturaleza y a compararse también con la propia naturaleza para justificar su propia violencia y dicen cosas como si los lobos comen a las ovejas porque nosotros no deberíamos hacer algo parecido en otros términos, tal vez no de comer, pero sí en, temas sociales y demás? Pero es curioso porque en el momento en el que yo voy en un coche a 200 por hora por la autopista, francamente creo que estamos en una situación en la que podemos elegir otra cosa diferente. No sé si querías decir algo, Gustavo, que te veía con ganas de intervenir. No, no, no, para pues nada, Vamos por un poquito de, totalmente música viento trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta que me arrastré, nuestra bandera flameaba. En medio del temporal del norte el frío mataba. Se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo. porque extraña su amor y sigo lavando copas de gente mejor que yo. Ara que fèiem aquest petit descans i menjàvem unes galletes... Ràdio Tortuga creu amb els drets humans. I de doncs sí. <laughs> El Manco, molta de gent que passa per aquest, per aquest programa i per altres programes de Ràdio Tortuga creu amb els drets humans. I de... Jo m'havia quedat amb una reflexió que se feia amb el micro tancat, que feien a... Eh que estava fent uh, la Mireia de que comentant uh, un, un debat que ha sortit ara de la Índia de violència que hi ha contra les dones i tal realment aquí tenim una violència molt semblant i millor una mica més, més, més eh, no, no tan vistosa, encara que s'exerra molt la violència cap a les dones, però s'exerra molt d'un tipus de violència. I, I també has fet un altre comentari que era algo bo deu passar en el món i no mos ho conten. Jo crec que, que passen coses molt bones i realment no mos ho conten. Perquè... I, sí, pensen que no són noticiables, i què dius? Consulten en informatiu una notícia bo de, doncs de qualsevol cosa, de qualsevol... no cal ni que sigui ni, ni d'una ONG. Una... L'altre dia va sortir un senyor que va trobar crec que va trobar, no sé si un bolet guanyador de la loteria o no sé què, que era altre, o va trobar 6.000 euros en una cartera sí. i aquest senyor té uns problemes econòmics que, que li arriben fins a la bandera i va, va tornar 6.000 euros a aquesta persona. Això, això és una notícia bona. Veig això, el sento parlar i jo emociono i penso que aquest senyor tindrà una recompensa perquè ha fet una cosa bona i per això és com una cosa és curiós, no aquest senyor mira és, és que és molt perillós començar a publicitar les coses bones que se fan, imagina que se contagia i t'emociona bé, jo porto soc un poc bleda però jo m'emociona veure aquest senyor i veus que, que ho està dient, no és un polític que t'està venent una moto, no, t'està explicant la seva experiència i a través de la televisió Vull dir, no, no menteix i dius això, això és la realitat i aquest senyor pot ser el meu veí. El que m'explica no home, hosti tu, el tinc molt en fora aquest senyor, i bé, i a Mariano Rajoy també el tinc molt en fora, i en Bausà també el tinc molt en fora, però aquest senyor crec que era un, bé, no sé, abans crec que era un, un, escom, un escombriaire a l'atur o una cosa així. Aquest senyor... El que Penseu ha fet... que hi ha una, una intenció de només mostrar-nos les coses més desagradables o les misèries o les més indignes? Ben, no. Jo crec que sí. Sí, jo crec que sí. Mm, també crec que és una forma de tenir-nos com mm, controlats. És a dir, quan veus que només passen coses dolentes al món i de... Mm, vos heu, heu de confiar en nosaltres perquè nosaltres ho arreglarem. Jo no, Assustats, a lo millor, no? no estic segur si hi ha una intenció, però el que crec és que hi ha una sinergia i crec que, que funciona. Vull dir, jo no sé si qualcú eh, darrere de tot això que ho pensa i ho, mm, saps, i ho, ho posa damunt la taula i ho escriu i diu ho farem així amb aquest guió. Però jo crec que és un sistema que funciona, que de qualque manera va sorgir en qualque moment, que això és, és, és, els historiadors i els sociòlegs podrien fer carrera eh, estudiant-lo, i jo crec que en un moment donat, a lo millor, qualcú va aprendre que funcionava. Encara que no crec que ningú d'aquests que ho controlen tinguin clar exactament per què funciona, o eh, quins objectius, sinó que simplement és algo que se perpetua a si mismo. I així és com, així és com vivim sota, sota la por i sota, sota totes aquestes històries i, se, i, i, i per això tenim aquestes consideracions de que només les coses dramàtiques són les que eh, tenen dret a sortir pels diaris, claro és un engranatge, vull dir, tu arribes a una redacció d'un diari o d'una televisió i contínuament reps les notícies de l'agència EFE, Europa Press, Reuters, i tot el que t'arriba és això, t'arriba t'arriba una guerra, t'arriba un huracà, t'arriben desgràcies i de tant en tant t'arriba la loteria. Però per què? Perquè és molt fàcil, vull dir, quan hi ha un incendi truques a la policia, tu després la policia la truques tu, et passa el parte i com que aquelles imatges són espectaculars, ja està, ja ven, un incendi ven molt una inundació ven molt perquè és una imatge molt impactant. Ara un senyor explicant que ha trobat aquesta, doncs, la cartera amb 6.000 euros, clar, la imatge d'aquest senyor que és baixet, que és gordito, que té una cartera a la mà, no ven, llavors. És com s'ha creat un engranatge i per a un periodista és molt fàcil, tens allà, és com anar a una botiga i triar un llibre, no? Vull dir, si hi ha 100 llibres i 99 són novel·les i hi ha un, un de poemes, serà molt difícil que trobis el de poemes, t'hauràs de llegir totes les altres novel·les abans. Llavors és com una cosa que ja està creada i que et trobes i que pots, pots fer-ho, pots canviar de notícia. Ara et costarà molt més trobar un reportatge mm, així interessant del carrer que no una notícia negativa, perquè aquesta persona no et telefonarà per dir he trobat una cartera amb 6.000 euros. T'arribarà la notícia però molt més tard, no? No sé com dir-ho. És com que la xarxa social aquesta és molt més lenta que no les notícies negatives que diuen que les... No? les, les, les drames volen. Llavors... Claro, jo crec que això funciona tant pels professionals que fan feina i pels, pels institucions públiques com també per les persones, vull dir, i, per, i no dic per persones que estiguin fora d'aquest estudi, sinó per nosaltres mateixos, no? Tu quan vas amb el seu cotxe i vols que hi ha un accident, el teu primer impuls és eh, baixar la velocitat lo màxim per veure mem si, si, si veus és mort. <laughs> Vull dir, no per ajudar, no per veure de quina manera podries participar i intentar que la cosa millori, sinó que tu tens aquest morbo i crec que el tenim molt, molt integrat. I les persones de, de, del tampoc no entendrien, nosaltres mateixos no entendríem un diari que no parlàs de certes coses. No ho entendríem perquè necessitàvem aquesta reeducació, necessitant tornar a donar importància a les coses que ho tenen i necessitant també evitar les frustracions i aprendre a viure sense crear frustracions més enllà de les necessitats més concretes. No? Vull dir, no vol dir que no sigui important saber les estadístiques globals de, de la fam en el món o altres coses que en un moment donat ens poden, mos poden ser tristes i, i poden ser també importants d'analitzar. No? Però també és veritat que amb això no construïm, sinó que això hauria de ser una base d'anàlisis per crear iniciativa no per tenerlas presentes y i plorar cada día. No? de crear un sistema mm, una sinergia positiva diferente a la, que tenim hoy en dia, m'apareix. Gustavo, ¿tienes alguna noticia positiva para darnos? <laughs> Tendría que rebuscar mucho, ¿no? También, <laughs> también. No, no, noticias positivas. Pero, pero, mm, ¿te parece que hay esta intencionalidad de, de ocultar un poco pues las cosas buenas que vayan ocurriendo y demostrar siempre cosas como más... Eh, cosas como son un poco mecánicas, ¿no? no son tan planificadas. También las preferimos nosotros, ¿no? Somos así de... Claro, lo que, vende más Son cosas a veces que no son tan planificadas, ¿no? Sino que son más mecánicas, ¿no? Que surgen así. Pero este, supongo que también hay algo de intenciones. ¿eh? También las personas que, analizamos estas cosas muchas veces y que nos sentamos en una mesa para intentar solucionar el mundo, me, llama la atención como a veces caemos en el mismo error, ¿no? Que desde nuestra perspectiva de cambio siempre estamos buscando un poco el intríngulis más retorcido del asunto, buscando al culpable en el, al que poder enfocar nuestras iras y tal, cuando a veces és més senzill no pasar... No hi ha cap culpable, Exacte. és, que és, com o, una, és la inèrcia que dèiem abans. O si n'hi ha, hem de, hem de, el que hem de fer, hem d'anul·lar el seu poder, no, no hem de cercar-lo per tallar-li cap vull dir, sinó que hi ha altres no, camins. No? Perquè el periodista que treballa 8 hores al dia, fa 4 notícies i va estressadíssim, aquest pobre home, li, li pots demanar que cerqui una bona notícia, però el que li estàs demanant és molt, eh? vull dir, perquè ja fa molta feina, llavors també hem de ser un poc mm. comprensius i saber en quin context es generen aquestes notícies i més ara en la crisi del periodisme on eh, la qüestió és menys persones fan més feina, llavors fer mm. bona feina d'aquesta manera és difícil. Has de tenir, un, has de tenir un, realment un llistat de fonts, una... Bé, ara sort del Twitter, jo que les, les noves tecnologies això ajuden un poc més, no? perquè ara pareix que les, les bones notícies poden arribar tan ràpid com les dolentes, perquè els canals mm. són els mateixos però fins fa poc aquesta universalització no existia. Ara, és un canvi, és un canvi lent, no? jo abans que parlàvem violència, canvi, i la, la violència és un canvi radical, i tots els canvis radicals, mm, tal com puja, baixa, però un canvi que, és, que es fa lentament, si tu arribes a un lloc mmm, després d'un temps, és molt difícil que caiguis de cop. Llavors també el periodisme s'està reestructurant. Molta gent s'ha quedat al carrer, molts mitjans han tancat, però van sorgint coses noves. Llavors, ara, no podem pretendre que surtin d'un dia per l'altre. No, de més... Perdona. No pot ser. Perdona t'interrompi. No, què va. <laughs> a més, eh, lligant el tema de la violència amb això dels mitjans de comunicació, ja ens hem acostumat a veure això. Així com en Carlos deia abans que hauria de servir d'una manera d'anàlisi, però hauríem de tenir com a base millor les coses bones i tenir aquestes males notícies com a punt d'anàlisi per després millorar, mm, és que ja ni tan sols serveix per això, perquè ens hem acostumat a veure mm, tantes mortes per accident de tràfic o cada, cada dia moren en Àfrica tantos niños, i ven la imatge. Ens hem acostumat a veure això, ens hem acostumat, ja ni tan sols ens serveix per analitzar o, o meditar què és el que hauríem de fer per millorar ja no és governant, o nosaltres mateixos. Ho trobem normal, no? Ets immune perquè és com sí. sempre ha passat, no? Sempre és... hi ha hagut morts, sempre hi ha hagut fam, i com sempre hi ha hagut guerres, llavors, és el que tenien els teus pares, això no, és no ho una... mai, la pau, no és existeix. Com, és com si mos anéssim insensibilitzant, però sí. també és, és perquè se presenta un poc això com dient, no se va fer res. Això és el que això passa cada dia i no se pot fer res. Però això ha passat sempre, jo que al segle XV també passava, vull dir que no amb el periodisme, però sempre hi ha hagut desgràcies i què passa? Tu has de viure, tu en el fons busques la felicitat i, i mira, i de, mm, veus la tele i no t'afecta o no la veus, és una altra manera de dir jo pas de tot perquè això m'afecta molt ni llegeixo diaris, ni miro tele, ni escolto ràdio jo vaig a la meva, a la meva olla tinc els meus amics per què? Perquè tots en, en el fons cerquem ser feliços llavors bé, mm, el nostre cos té diferents mecanismes de defensa i acostumar-te a veure els pobres nens de l'Àfrica, llavors estic dinant i veus aquells nens allà Home, a mi, jo, a mi el dinar ja, ja me, la, me ja es diu, ja se't treu la gana, però hi ha gent que li és igual. Clar, és que per, per això... No és I continua menjant i sent feliç. Mm. Clar, per això jo crec que en el final és el que estem dient, no? que tot passa necessàriament per un canvi personal, per un canvi d'hàbits, per pontejar aquest sistema que no sabem si està mm, en les mans de qualcú que vol així o si és una cosa simplement de sinergia i de forces que caminen cap a un objectiu, però en el final és un canvi d'hàbits i és un canvi de la nostra filosofia de vida. Això és com és masclisme, com tantes altres coses, vull dir, jo som eh, xenòfob, vull dir, jo ho som eh, i segur que tu també ho ets i ho som tothom, vull dir, mm, tots mos assustem en les coses diferents, tots tenim les nostres fílies i les nostres fòbies ocasionades per les nostres nostres experiències vitals, però això és algo que, de lo que podem ser conscients i podem fer una passa en van per canviar-lo. No? I amb, amb això que dèiem de les notícies, eh, de, de, del morbo que tenim i del dramatisme que tenim i de la poca força constructiva de, de la nostra societat, és algo que nosaltres podem canviar fàcilment, simplement canviant-nos nosaltres mateixos. O sigui que aquesta idea de que no canviarà, no, perquè esto no sirve para nada, en realitat és la més... Más creo la más errónea de todas. Es la más fácil. Porque la, única manera realmente de cambiar las cosas sabiendo que todos son engranajes en el sistema y que por lo tanto eh, el sistema no está preparado para cambiar es cambiar tú mismo y mm. buscar que otros mm. también lo hagan, sencillamente. Y de esta manera se crea una fuerza paralela i contrària, que al mm. final acaba derrocant a esa que no nos gusta. És així I s'han creat, durant la crisi s'han sí. creat moviments, sí. el 15 de mateix, parell que es va morir fa un any. Jo crec que no va morir, que va crear moltes, va fer que moltes persones es coneguessin, a la ràdio molta gent no mos coneixíem, llavors jo crec que Ventures, mm. mm tothom esperava un canvi radical, no? després del 15M Espanya serà una democràcia real. No, escolta, si en 30 anys no l'hem aconseguit, amb un tampoc no? És una mica, és una mica naïf pensar que un moviment social de, per molt que fos... No, vull dir, els canvis són lents, llavors eh? va ser, que, que va ser com una espurna, no? Llavors, que van centre consciència, que estaven adormides, i, però hem d'entendre que la consciència, vull dir, es desperta a poc a poc, si no malament. I una de les coses que s'han creat no a raíz del 15M, pero sí que ha sido en este último tiempo, ha sido precisamente el Centro de la No Violencia, que está funcionando en Palma desde qué tiempo hace. Sí, bueno, va a cumplir ahora un, año que lo fundamos. ¿Te acuerdas que la última vez que estuvimos en el programa este, dijimos que lo íbamos a fundar? efectivamente. efectivamente. Está, funcionando. <laughs> sí, está hace un año de eso, ¿eh? de la última vez que El tiempo pasa. Bueno, lo fundamos. Sí. Y, ahora estamos muy bien porque estamos por preparar este, a, mucha gente, de trabajadores sociales y educadores. Y viene por esta línea, ¿no? De incidir en, la base, en la educación. Sí, sí, de darnos cuenta porque eh, finalmente el mensaje de la no violencia es, dejemos por primera vez en la historia de buscar culpables. Ese es el mensaje de la no violencia. Y vamos a, a cambiar, sí, definitivamente. Y la educación tiene mucho que ver con eso. Entonces, este, eso de verlo como una cultura. No somos, no hay malos, ¿no? no, porque los buenos y los malos, viste, yo, mm. mi experiencia es que los buenos, si te descuidas, se vuelven malos. Ah. Te dicen que, hay que matarte a su lado bueno. apenas te descuidas, te dicen que hay que matar a todos los que no piensan como sí, exacto. Yo ya no creo ni en, ni en, buenos ni malos. Yo creo en el cambio, como dijo, este, en el cambio individual y social. Y pretender cambiar una sociedad sin cambiar al individuo entonces reconozcamos ese fracaso. Es bueno reconocer el fracaso. El reconocimiento del fracaso es lo que te impulsa fuera del fracaso. Entonces tenemos que ver como un fracaso de la humanidad. Hemos fracasado. Cuando reconozcamos ese fracaso. Y esta época me parece que, <laughs> que va por ahí. Esa es eh, la, buena noticia que querías, esperabas de mí. Sí. Creo que vamos a fracasar. <laughs> Esto esperaba. Sí, que estamos fracasando. Y saben que el sistema, son conscientes que sistema o ha fracasado o tenía tantos que a eren, no? Era més, passaven més las cosas dolentes que, las bonas ah, exacto. Así que sí, no, pienso que este, nosotros lo encaramos por lo menos desde ese punto de vista, esta cuestión de la violencia. Y vemos el origen de la violencia. El origen de la violencia es el sufrimiento, claro. Es el sufrimiento. Entonces, yo hago este, la siguiente reflexión. Este ser humano que es tan capaz, que descubrió el fuego, que lo, que lo aprendió a conservar, luego a producir, que nos maravilla con esa tecnología increíble, que ha llegado a Marte, que ha creado, que ha creado vida artificial, porque ahora está el tema ese, que pronto va a traer mucha cola de la vida artificial que se ha descubierto. Y sin embargo, no ha aprendido a superar el sufrimiento. ¿Saben por qué? No ha aprendido, no porque no sea capaz, sino porque está fuera de tema. fuera de tema. En este momento... Es tabú. Está... <clears throat> Vos di que es tabú. No es que es tabú, es que es un tema que no... Que... Eh, ¿Cómo no hemos aprendido a superar el sufrimiento? Perquè... És que eh, quizá no se supera el sufrimiento, sinó que s'ha d'acceptar, no? Vull dir, sempre patirem, la qüestió és acceptar i saber que forma part de la vida, igual que se't mor la gent i que tens, bueno, que ahí Tenés la cultura, aquesta... Ahí tenés la cultura en acció, todas esas creencias de que el sufrimiento natural, de que no se puede superar. En ese momento, en algún momento existió con el dolor también ese mismo. Cuando se cayó esa creencia, sobre el dolor físico me refiero, avanzó la medicina. Pero primero tuvo que caerse una creencia de que el dolor era beneficioso, bueno, con ese pensamiento. Con el sufrimiento tenemos los mismos prejuicios. Creemos que no es superable. Esa es una creencia. Creemos que el, sufrimiento no es superable. Este, y esa es una creencia cultural en la medida que se van cayendo ese tipo de cosas, ¿cómo puede haber estado la humanidad tan fuera de tema? Porque si es capaz de otras cosas, ¿cómo no va a ser capaz de ver cuál es la estructura del sufrimiento y por qué lado se sale? Con eso se termina con la violencia. Es, el problema es el sufrimiento. Pero ¿tú crees que puede desaparecer el patiment? Claro, es cuestión de conocerlo, de, estudiar su estructura. Guillermo Borja, que era un investigador de la, de la mente humana, decía que él establecía una diferencia ¿no? entre sufrimiento y dolor. Porque, claro, él, um, decía que el sufrimiento estaba relacionado con el ego, ¿no? Que era aparatoso, que era exagerado, que era lo que nosotros mostramos al mundo. Y que, en cambio, <clears throat> el dolor es algo profundo, es algo interno, es algo personal. Y es algo que se acepta simplemente. Porque, claro, el dolor, sí que. El dolor espiritual, ¿no? Quiero decir. Sí. Bueno, en, nuestro caso hacemos una separación esquemática, claro, entre dolor físico, y eso se va retrocediendo a la medida que avance la ciencia y la justicia social, y el sufrimiento que es mental. Y el sufrimiento mental no va a retroceder por el avance de la, de la ciencia, ¿no? para nada. És, és un gran esforç que tenen. Parece que va més, no? Perquè cada, com que cada vegada ens conformem amb menys i volem més, això ens fa patir perquè no ho aconseguim. Claro, és, aquest, claro. No? Aquest, aquest és no aconsegueixes la feina, no aconsegueixes mm. aquella persona, no aconsegueixes el cotxe, no aconsegueixes totes aquelles coses que un dia vas dir que quan, eh, vull, quan fos gran, quan sigui gran vull fer tot això. Si no tinguéssim aquesta mentalitat de viure, no? de viure per fer una cosa l'any que ve, Ventura no, no patiríem tant, no? si no tens expectatives no passes pena, acceptes cada dia tal com ve i que pero eso es cultural, no sé sí que no, es de la humanidad, Creo que es de una cultura pantura occidental, ¿no? O de una religión concreta, ¿no? No es que no se haya estudiado eh, porque por ejemplo uno va al budismo y el budismo te dice claramente cómo se supera el sufrimiento. no es que no, que no, es que no haya maneras de arribar. es como muy, está vinculado a, la, Occidente, ¿no? Claro, claro. pensamiento occidental. Pero digo la humanidad en cuanto, aunque eso lo sabemos, pero ha quedado unas pocas mentes meditadoras. No se puede decir que haya bajado a la plaza pública. En la India, por ejemplo, de donde es original el, budismo, se viola una mujer cada 20 minutos. Y no la misma. <laughs> Va a cambiar <laughs> es un chiste. Cada 20 minutos se, viola una mujer en la India. Entonces quiere decir que eso ha quedado en unas pocas mentes meditadoras. No ha sido el tema de la humanidad, sino de algunas pocas mentes meditadoras. El, el budismo creo que ha dado el, aspecto completo y total de la superación del sufrimiento. Yo creo que, es... Que es eh, total. Mm. Lo que pasa es que algunos que meditan en esas cosas, pero no es el tema de la humanidad, no es el tema de nuestra educación. Yo no voy a la universidad y digo, me quiero anotar en eh, sufrimiento 1. <laughs> bueno, no tenemos esa materia. No está en la educación. La no violencia no está en la educación. La superación del sufrimiento no está en la educación. És que anem al, bueno, anem, anem al, al contrari, no? De fet... És que jo crec que tornem, a, <clears throat> tornem a es... Massa greu, però és que fa temps que pensava. Vale, molt bé. No, no, no, però que jo, només un incís, és que tornem els coloms, que hem parlat abans. Vull dir, en aquesta cultura de la frustració de crear eh, jocs dels quals no podrem sortir, però que necessitarem desesperadament sortir d'ells. Vull dir, tornem en això, no? O sigui, exigim a l'ésser humà que faci coses que és impossible que, que faci que, i per lo tant creem expectatives que són impossibles de saciar. No? I jo crec que aquí, avui s'ha dit tot, encara que sembli que és impossible d'aconseguir, però se tracta de canviar el sistema per evitar donar-nos aquestes expectatives absurdes que no tenen res que veure amb l'ésser humà. O sigui, tornar una altra vegada el focus a l'humanitat, a l'ésser humà com a individu i evitar aquestes globalitzacions absurdes, aquesta sistematització absurda que no correspon a la nostra naturalesa. Pensant que perquè anem en un bòlit a eh, 200 per hora no tenim necessitat de sentiments i no tenim necessitat d'estudiar-los i no tenim necessitat de fer coses acorde a, a, a la realitat. Sin embargo, pues vemos que al final la realitat se abre paso, claro. Perdona, Macarena. <laughs> No, yo lo que quería añadir es que además la, nuestra cultura o digamos Occidente no solo no nos empuja al no sufrimiento, sino que en muchos sitios tenemos la cultura de la resignación, ¿no? Es lo que hay. Mm, ¿Ha pasado esto? Pues es lo que hay. Mm, no hay más. En vez de decir voy a superar esto, voy a superar el dolor, ya no solo aceptarlo, sino superarlo y, e ir más allá. Eh, no, tienes que resignarte, incluso tienes que recrearte en ese sufrimiento, tienes que, sentirlo, tienes que... ¿Por qué? Porque es un elemento más del día a día. Mm, pues no, es cierto lo que ha dicho que nuestro compañero, es verdad, yo he tenido la suerte, incluyo aquí un elemento personal, he tenido la suerte de, bueno, de acercarme uh, estos últimos meses al budismo, a, a la cultura budista, a la meditación, y es cierto, tengo que decir que desde que practico meditación, desde que me he acercado a la gente, ya no solo meditar, sino acercarme a la gente que, es budista, eh, me cambia bastantes cosas de mi manera de pensar. Y eso yo me he dado cuenta, mi manera de ver las cosas, decir, ostras, pues se puede pensar de otra manera. Y me ha desaparecido mucho estrés y estoy mucho más tranquila y ya no quiere decir que, ala, todo el mundo que se haga budista, sino que piense que hay otras maneras de vivir. Otra noticia positiva. <laughs> Macarena vive mucho mejor desde que practica el budismo. <laughs> Enhorabuena, estamos ya en el tiempo. Si alguien quiera decir algo, no sé si alguno se ha quedado con ganas de comentar alguna cosa, quieres darnos algún dato de la escuela, del centro de, de no violencia o alguna cosa? Sí, bueno, lo que pone el centro es, eh, poner en, tema, ¿no? El tema es el sufrimiento. Y eso es lo que estudiamos. Muy bien. Por supuesto nos basamos en lo que ya ha sido este, averiguado, ¿no? Por ejemplo, en el budismo muchísimo, todo el concepto del dolor, del sufrimiento. Pero ah. tratamos de comprenderlo, ponerlo en un lenguaje moderno y agregarle cosas de nuestra propia cosecha. Pero ese es el tema. Y nosotros creemos que es el tema de la humanidad, la cuestión del sufrimiento. Hoy sufrimos como hace 25.000 años. <laughs> Igualito, no se ha adelantado, es, es, notable eso. O, eh. más. Es ¿Eh? un problema que quizás <laughs> sufrimos más que antes. Porque hay nuevos, nuevos, nuevos. pero eh, es, eso es una asignatura pendiente. muy bien Mireia, no sé si va a res remedio. més. Pues, donar les poder estar en esta tertulia que esta hora s'ha passat volant. I, y de... demanar que repetim d'aquí un temps, quan te Molt bé, Ida, moltes gràcies a tots, a la Cristina en els controls i eh, moltes intervencions aquesta vegada i en en Carlos que mos ha duit notícies divertides o no? Digo, como caritas. Gràcies, Macarena. No, vosaltres. Vos has deixat un missatge d'esperança. <laughs> Sí, Cristina, estaves dient... No, jo quería salir en defensa de Miguel Blanco. Desde luego. Quiero hacer una reivindicación de Miguel Blanco, ¿eh? ¿vale? Que no me molesta que habléis del Papa, pero no me toquéis a Miguel Blanco. Buenas tardes, Cristina. muchas la Pachamama. a todos Gustavo, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. y de... jo som que he hagut de coordinar programa, con cada y <laughs> espero que no os hagi avorrit massa i que la semana que viene Mos torneu a escoltar eh, Paraula de Tortuga des de Ràdio Tortuga. ràdio Tortuga. Poc a poc es belluga.